Offrisco questa spada benedetta nel nome della Santissima Trinità. In nome della Santissima Trinità e di San Giorgio ti nomino Cavaliere di San Giovanni. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In nome della Santissima Trinità e di San Giorgio, noi la nominiamo a tutti gli effetti Cavaliere di Gran Croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. honored to be Dama of Justitia, and uh, I hope to do some good things for the Order of St. John of Jerusalem. And um, my main thing to say is that we need peace in the world and everybody needs to start by themselves. Per quanto riguarda gli aspetti di quello uh, che io faccio qui è, è un interesse comunitario che ci, eh, che ci fa sentire tutti utili a quello che è l'aspetto che si, affaccia, che si riaffaccia poi, si rifà all'aspetto cavalleresco. Il, eh, vabbè, io eh, sono stato uno dei quattro italiani rapiti in Iraq, però non, ehm, cioè non mi sento di, di, condannare un popolo per quello che è successo a me, anzi se un domani eh, mi chiedessero di, di aiutare la popolazione irachena io lo farei con molta tranquillità. Io sono il priore di Sicilia, e sono molto contento che voi siete qui, felice di, di aver partecipato a questa cerimonia. Voglio innanzitutto salutare tu, tutti, tutti, tutti i cavalieri che sono in Romania, li saluto affettuosamente. Suntem la Malta, la Valletta, la Sacra Infermeria, un loc foarte drag Cavalerilor de Malta, venit din istorie de mulți ani. Una bella giornata, sono stati insigniti eh, dei neocavalieri, innalzati ai gradi superiori degli altri cavalieri e nominate alcune figure importanti, tra cui un ministro della sicurezza e un ministro delle attività sociali. Good evening Romania, good evening Bucaresti, a warm welcome to the members of the Order of St. John of Jerusalem who have come to Malta to take part in this solemn investiture of the Order of St. John of Jerusalem. Orice moment în care vin noi cavaleri în ordin este un moment de bucurie pentru că numărul cavalerilor înseamnă un număr în plus de misiuni umanitare pentru că fața nevăzută a acestui ordin constă în întrajutorarea celor care sunt în nevoi. Ordinul nostru este un ordin ecumenic, profund uh, apolitic și ne bucurăm. Eu am o mare bucurie să avem astăzi aici uh, doi preoți creștini, un preot catolic și un preot ortodox din România, pe care, uh, de care ne mândrim. Ne mândrim că am reușit să-i adunăm împreună aici. Siamo cavalieri oggi perché Abbiamo fatto l'inno dei Cavalieri di Malta, eh, musica e parole, io e il mio amico Roberto, che è lì, e il nostro carissimo Giuseppe eh, ha fatto la foderina del disco. E questo, per questo ringraziamento oggi noi siamo cavalieri onorari di grazia dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, cavalieri di Malta. Ringrazio tutti i cavalieri e, eh, e Dio per, questa, eh, per queste cose belle. Da Gerusalemme Totul a început în anul 1048, când Gerard de Sasso, un călugăr benedictin de origine amalfitană, a înființat la Ierusalim un oficiu pentru protecția pelerinilor și ajutorarea săracilor ajunși în Țara Sfântă. Era dedicat Sfântului Ioan Botezătorul. După prima cruciadă, acest oficiu s-a transformat într-un ordin religios militar. Cavalerii ospiciului Sfântului Ioan Botezătorul din Ierusalim, numiți și Ioaniți, După ce au fost recunoscuți de către papalitate prin bula Pie Postolatio, ioaniții au participat eroic la cruciade alături de ordinele templierilor și teotonilor, cu care de altfel au avut și conflicte. În anul 1310, cavalerii ioaniți ajung în insula Rodos. Devin oameni ai mării și hărțuiesc neîncetat corăbile turcești din Mediterana. În anul 1522, sultanul Soliman Magnificul a organizat un asediu prelungit asupra Rodosului și în cele din urmă, după o rezistență eroică, ioaniții rămași în viață părăsesc insula. În anul 1530 primesc din partea împăratului Carol V arhipelagul maltez cu obligația simbolică de a trimite un șoim pe an viceregelui Siciliei. Insulele acestui arhipelag erau strategic foarte importante în conflictele maritime, iar pentru sultanul Soliman Magnificul au devenit o cheie a Mediteranei în încercarea sa de a invada Europa pe cale maritimă. Apariția aniților în insule complica planurile sultanului și în anul 1565 acesta a organizat un mare asediu sub comanda amiralului Dergo, un fost corsar, și a pașei Mustafa Pascia. O luptă pe viață și pe moarte s-a declanșat între atacanți și cei de pe insulă. Flota turcească număra aproximativ 48.000 de oameni, în timp ce apărătorii Maltei erau 500 de cavaleri, 4.000 de locuitori ai insulelor și 3.500 de mercenari spanioli și sicilieni. În fruntea asediaților se afla marele maestru Jean Parisot de la Valet. Era un militar talentat și înzestrat, calități ce au contat foarte mult în timpul asediului, terminat în cele din urmă prin retragerea precipitată a turcilor. Amintirea marelui asediu este comemorată pretutindeni pe insulă, iar sculptorul maltez Antonio Sciortino a creat un monument care evocă acest important eveniment istoric, amplasat în apropierea Catedralei Sfântul Ioan din La Valette. Jean Parisot de La Valette is buried in the uh, vaults of the Cathedral of St. John. The Cathedral of St. John was, in fact, the church, the conventual church of the Knights of Malta. And there he is buried in this glorious co-cathedral dedicated to the patron saint, Saint John the Baptist. Încă înainte de asediul turcesc din 1565, Parisot de la Valet a adus în Malta arhitecți vestiți și specialiști în fortificații. Odată cu fortificațiile din apropierea golfului, s-a construit practic un nou oraș care a devenit capitala Maltei și poartă numele întemeitorului ei. Demn de menționat este faptul că fortificațiile lui La Valette au rezistat foarte bine bombardamentului cumplit al aviației germane din timpul celui de-al doilea război mondial, adăpostind statul major englez. Un monument situat în apropierea fortului St. Elmo amintește de acest fapt. Dar să ne întoarcem la istoria cavalerilor ioaniți, numiți după așezarea în arhipelag și cavaleri de Malta. Provenau din 8 țări și provincii ale Europei. I-au sprijinit pe tinerii maltezi cu aptitudini intelectuale și artistice pentru a studia mai ales în Italia. Ridicat la rangul de cavaler a fost și celebrul pictor Caravaggio. Interesele rusești în Mediterana au făcut ca în anul 1797 țarul Pavel I să încheie un tratat cu cavalerii de Malta. În anul următor, în drumul său spre Egipt, Napoleon Bonaparte a ocupat insula și a desființat ordinul. Ultimul mare maestru, Ferdinand von Hompesch, a părăsit insula fără glorie și fără onoare. L'isola di Malta eh, faceva parte eh, ed era un patrimonio eh, del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme eh, fino a quando ci fu l'invasione napoleonica e nel 1798 eh, ci furono due gruppi, eh, ci fu, praticamente vennero cazzati da, da Napoleone Bonaparte e subito dopo trovarono praticamente rifugio, si divise in due rami e trovarono rifugio eh, un ramo presso la Chiesa, eh, presso il Vaticano e si mise sotto la protezione di Papa eh, Pio VII e un altro ramo che si mise sotto la protezione dello zar Paolo I di Russia. Ecco, quello è il nostro ramo. Z lo zar Paolo I di Russia divenne il settantesimo Gran Maestro dell'Ordine Statutul insulei Malta și a proprietăților Ordinului Cavalerilor de Malta după ocuparea ei de către englezi s-a stabilit de către puterile europene prin tratatul de la Amiens din 1802, unul care a fost ratificat, dar care nu s-a aplicat în fapt niciodată. Din rațiuni politice, țarii Rusiei nu și-au asumat direct rolul de mari maieștri pentru ramura cavalerilor de Malta controlată de ei. Au numit locotenenți de mari maieștri din rândurile aristocrației ruse, Investirea cavalerilor de Malta este apanajul unei case regale. Principele Torbjorn I aparține case regale Paterno, Castello, Guta d'Auro, Daerbe, Daragon, recunoscută de Burboni prin documente din secolul al XIX-lea ca aparținut Ordinului Cavalerilor Sfântului Ioan de Ierusalim încă de la 1400. Thornburn I a devenit în 2006 cel de-al 76-lea mare maestru al Ordinului Suveran Sfântul Ioan de Ierusalim, Cavaler de Malta. În anul 2007, principele Torbion I și-a cesionat ad vitam în manieră irevocabilă drepturile de mare maestru al acestui ordin, serenisimei sale domn Basilio Cali, duce de Castelford. Acest ordin s-a extins și în România. Distinse domnule Dorin Potolin că uh, iubiți istoria, lucrul acesta se vede pentru că uh, sunteți uh, cavaler de Malta și chiar mare prior de România. Cum s-a întâmplat, cum v-a venit acest gând? Am avut o serie de prieteni, colegi de afaceri care, cu care am, am făcut unele lucruri în România și care au fost lângă mine ani de zile după o bucată mare de timp, mi-au propus să intru în rândurile Cavalerilor de Malta. Am avut uh, avantajul și onoarea să fiu uh, primul uh, cavaler de Malta ortodox, știut fiind că ordinul nostru este un ordin ecumenic, înființat, așa cum v-au spus uh, cavalerii noștri la 1048, când până la urmă creștinii erau unul și același, nu erau împărțiți. Uh, chiar vreau să spun că orice religie, orice cetățean de orice religie, poate face parte din ordinul nostru, chiar și necreștinii care recunosc existența creștinismului. Așa am ajuns cavaler de Malta uh, și sunt bucuros să, să spun că acum 2 uh, ani am, uh, am reușit să investim primii cavaleri acestui ordin în România. Și de atunci istoria noastră, destul de zbuciumată, a ajuns până în punctul în care suntem. Cum s-a ajuns la aceste neînțelegeri? Așa cum știți, în România o serie de jurnaliști, la un anumit moment, uh, luând în considerație fel de fel de zvonuri și discuții care, într-un ordin de o mie de ani, au avut loc întotdeauna și vor avea loc uh, și de aici încolo, uh, au denigrat și până la urmă au dus în derizor numele Cavalerilor de Malta. Domn Bazilio Calim, împreună cu mine am fost contestați, am fost contestați în România pe niște motive absolut inexistente, în anul 2007 au apărut neînțelegeri în Ordinul Suveran Sfântul Ioan de Ierusalim Cavalerii de Malta. Fostul mare maestru, Luis Ceri Montaldo, îi contestă pe domn Bazilio Cali și pe contele Dorin Potolincă sub diferite acuze. Există și un proces care se judecă încă de instanțele din Malta. Poziția uh, lui domn Bazilio Cali în Malta este clarificată din ce am înțeles noi. Poziția juridică, pentru că este s-au născut o serie de, de procese și dintr-o parte și din cealaltă. Ce se întâmplă? Un mare maestru, în momentul când 52 uh, de cavaleri îl contestă și pur și simplu îl exclud din ordin, uh, ar trebui să aibă onoarea cavalerească să se ducă acasă și să, să încheie orice fel de activitate. Justiția civilă în, uh, în astfel de situații nu este o, pentru orice cavaler, pentru onoarea lui, nu este o variantă. Totuși, fostul mare maestru al, al Ordinului, care din motivele noastre a fost exclu, exclus din Ordin, s-a îndreptat în justiție asupra domnului, asupra alteții sale, domnul Vasile Ocali. Nu vreau să comentez, pentru că este un proces absolut absurd, uh, desfășurat la Malta, de maltezi, dar care până la urmă uh, o să ducă la rezultat. Procesul a fost câștigat în primă instanță, acum este un recurs, și se pare că lucrurile sunt deja rezolvate, adică nu, nu, mai, sunt, nu mai sunt probleme. Recentemente, adesso, proprio in, in questi giorni, eh, è stato il mio riconoscimento eh, quale Gran Maestro, Fonsonorum della Casa Paterno Castello, eh, eccetera, eccetera. Queste sono le armi che oggi utilizziamo contro tutti coloro che tendono a dimistificare, di dire di essere ordini noi non è che abbiamo niente con loro, non abbiamo niente, ma eh, a volte noi eh, stiamo a combattere, nel senso che per non far raggirare tutte quelle ignare persone che hanno, credono nello spirito eh, cavalleresco e viceversa poi vengono, eh, tra virgolette, truffati, raggirati, eh, solo per, per, lo spirito di, di, di, di di sopravvivenza per tutti coloro che fanno queste piccole truffe e per quelle ignare persone che hanno creduto a tutto ciò ci dispiace a noi che loro subiscono tutto ciò. Allora siamo lì tutti i giorni in guardia a vedere a... e a far sì che tutto ciò non, non succeda. È evidente, proprio mi permetto adesso, mi date il lo spunto di poter almeno finalmente poter dire anche attraverso la televisione rumena io sono stato oggetto anche da questi impostori, essere attaccato anche il nostro, Sua Eccellenza, il nostro Gran Priore, che veramente ha dato l'anima, io ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso intanto del popolo rumeno, sono orgoglioso di aver conosciuto la nazione rumena, eh, sono orgoglioso di aver incontrato personaggi rumeni veramente che fanno onore al vostro paese e anche oggi alla comunità eh, eh europea, eh, anche se si dice tanto di questa Romania, ma io dico chi parla male della Romania è perché non conoscono la Romania. Allora invito tutte queste persone, conoscete prima la Romania, conoscete prima eh, il senso dell'umorismo e dell'umanità e dell'attività sociale che veramente i rumeni sanno fare. <clears throat> Viceversa, eh, noi eh, essendo cattolico e credente in Cristo, il mio motto è io mi affido al tribunale di Gesù Cristo, non a quello dell'uomo. Quindi io combatto l'uomo qualora si vuole confrontare con me nelle cose illegali, perché io sono per la legalità, per la trasparenza, non oso nascondermi e comparto fino alla morte i principi e i doveri dell'ordine che mi sono stati affidati. În 2008, ceremonia de investitură a cavalerilor Ordinului Suveran Sfântul Ioan de Ierusalim s-a desfășurat în sacra infirmeria din La Valeta, edificiu grandios, construit la sfârșitul secolului al XVI-lea în timpul marelui maestru Jean Levesque de la Cassier, după planurile arhitectului maltez Girolamo Casar. Ceremonia a fost oficiată de protectorul ordinului, prințul Torbjorn I până la urmă un ordin ca să existe, ca să fie legal, ca să poată participa la viața cetății, să poată să-și facă actele de binefacere pe care le face în mod legal, trebuie obligatoriu să fie sub protecția unei alteții regale. Și atunci, ca să lămurim pentru totdeauna, ordinele cavalerilor de Malta recunoscute legal pe lumea asta sunt patru. Unul este sub protecția papei, este ordinul SMOM, care este în România deja încă din, din uh, anii 90, un alt ordin este uh, sub protecția reginei Angliei, un alt ordin este sub protecția uh, alteței sale regele Juan Carlos al Spaniei, iar ordinul nostru, care este sub protecția alteței sale Torbion I, uh, prinț de Sevilla, Valencia, Daerbe, de Manuel și încă foarte multe titluri care le are dumnealui. Uh, el este protectorul ordinului Io sono il capo di nome d'arme, riconosciuto tra l'altro con sentenza del Tribunale arbitrale internazionale svizzero eh, datata in giugno del, del 2008 eh, e pubblicata e nel foglio ufficiale svizzero e nella gazzetta eh, della Repubblica Italiana. Eh, Domnule Conte Dorin Potolincă, spuneți-ne cum relaționează cele patru ordine ale Cavalerilor de Malta recunoscute. Sunt relații de colaborare, cooperare sau uh, se privesc uh, cu suspiciune și se contestă? Contestări nu există în momentul acesta, dar relații de colaborare nu pot fi. Fiecare are drumul lui și fiecare acceptă că celălalt are drumul lui. Uh, s-au contestat în istorie, în timp, cel puțin noi am fost contestat și de asta am și insistat ca alteța sa, care, despre care se știa mai puțin. Noi știam că este protectorul nostru și atunci l-am rugat, după toate discuțiile din România, care au avut până la urmă și o, față, o fațetă bună, l-am rugat să iasă la lumină și să facem și această sentință la, la, în, în Elveția, pentru că pentru multă lume, ceea ce este scris, o sentință judecătorească, e mai important decât uh, o alteță regală, care până la urmă nu are un tron. Iar în, în plus de tot ce v-am spus până acum, uh, o alteță regală, ca, ca să poată investi cavaler și nobil în același timp, trebuie să fie înzestată cu un fond sonorum, cu izvorul onoarei, lucru pe care alteța noastră regală îl deține și l-a cesionat și pe acesta uh, marelui maestru al Ordinului. Să ne oprim și asupra ceremoniei din uh, Malta. O ceremonie de cavaleri din Malta înseamnă până la urmă un jurământ pe spadă, ca pe cruce, Uh, pentru, pentru Marele Maestru și pentru Alteța sa regală. Este o ceremonie destul de, de fastoasă, în care fiecare are rolul lui, de la Marele Maestru, Marele Cancelar, ceremonierul și priorii care, care participă activ la această ceremonie. Ordinul suveran Sfântul Ioan de Ierusalim, Cavalerii de Malta, are o constituție prin care se declară ordin ecumenic în directă continuitate cu tradiția ordinului fondat de Sfântul Gerard, reafirmată în momentul în care țarul Rusiei, Pavel I, a ajuns mare maestru și protector al ordinului. Ordinul nu are interferențe politice. Este suveran și independent. Ziua de aniversare a ordinului este 24 iunie, când se serbează nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Motoul ordinului este pro fide, pro utilitate hominum, pentru credință, pentru ajutorul oamenilor. Ceremoniile de anul acesta din Malta s-au încheiat cu botezul prințului Roberto al III-lea, moștenitorul de drept al casei Paterno Castello, Daerbe de Aragon. Cine poate intra în rândul cavalerilor, Ordinului Cavalerilor de Malta uh, în varianta aceasta ecumenică? Poate intra orice persoană care își manifestă dorința și care este capabilă să înțeleagă că menirea unui cavaler este de a ajuta pe, ce, pe ceilalți. Um, un cavaler Uh, nu o să câștigi niciodată nimic din ordin. Uh, sunt mulți care întreabă ce avantaje am. Avantajul este apartenența la o elită importantă, la o elită de oameni deosebiți, pe care poate voi ați avut ocazia să, să-i vedeți. Uh, și apropo de asta, jurnalele despre care, vor, despre care vorbeam și jurnaliștii au scris la un moment dat că facem o mare șarlatanie și excrocherie, că se iau bani de la, de la cavalerii care intră în ordin, 3500 de euro. Este o donație care se face ordinului direct prin cont, în, în contul ordinului deschis la Malta, pentru că, până la urmă, facem suficient de multe acte de binefacere și fonduri aducem și noi de acasă fiecare, dar și ordinul trebuie să aibă o serie de, de, de fonduri și vreau să subliniez faptul că în acest moment în Italia, la, la Catania, se află un băiețel din Rădăuț, Vasile Pintilei, care după 14 ani de conviețuire cu o boală uh, congenitală pe, pe inimă destul de, destul de uh, complicată, a fost operat din fondurile noastre într-un spital de acolo, Acum se găsește acolo într-o într așteptare pentru control și, și refacere și peste o săptămână se va întoarce acasă. Băiatul uh, este de la orfelinatul din Rădăuți și suntem mândri și suntem bucuroși că am reușit să, să-l redăm până la urmă vieții pe Vasilică, care a devenit ca și copilul nostru la toți. Copilul a intrat în sala de operație. Operația a durat de la 8 dimineața la 16 după amiază. A stat trei zile la reanimare, ce să zic, s-a comportat extraordinar, nu m-am așteptat. Singurele lui cuvinte au fost înainte de operație, doamna, mi-e teamă, mă tem. Am spus, nu, nu trebuie să te temi, trebuie să fii bucuros că Bunul Dumnezeu te-a ajutat să devii uh, copil normal. Și atunci am spus, aveți dreptate, doamna, Uh, a intrat cu marele maestru al Ordinului Cavalerilor de Malta, domn Baziliu, a intrat în sala de operații, am înțeles că au uh, făcut un tatăl nostru împreună acolo și l-a lăsat pe mâinile medicilor. Niște medici minunați care s-au ocupat de noi, de amândoi, în special de Vasile, dar și de mine, pentru că uh, este foarte greu să nu cunoști limba, să stai trei săptămâni printre străini și, mă rog, să stai cu frică, cu sentimentul că totuși, uh, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva oricând. Suntem deschiși oricăror, uh, oricăror persoane care au probleme uh, de sănătate mai dificil de rezolvat în România, cu condiția să ajungă la noi de la început. Nu pe traseu, după ce au fost, au făcut operații în alte spitale, e mai complicat. Dacă boala este la început, maladia este la început, problemele, noi, noi încercăm să le rezolvăm. Jerusalem.